ambao unakuja baada ya babu taqwa ambao tumemaliza masiku yaliyopita na alhamdulillah tumeangazia maana ya yaqini tukaeleza maana yake na yale yanayohusu masala ya yaqeen kupitia kwa maneno ya wanazuoni kadhalika tukaingia katika masala ya tawakkul ambayo maana yake ni kujitegemeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala pia tukaeleza ah, maneno kuhusu tawakkul maneno ya wanazuoni ambayo yanafafanua ah, lafzi hizi mbili kwa hivyo leo tunaanza kusoma ah, zile hadithi ambazo Imam Nawawi ameziweka chini ya mlango huu wa al-yaqin wa tawakkul lakini kabla ya kusoma hadith kama mnavyojua kawaida yake Imam Nawawi anafuata ule mfumo ambao una unataja una kwanza aya za Qur'ani zinazohusiana na anwani ile iliyowekwa kisha anafuatilia na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hivyo kwanza sisi tuanze kusoma zile aya alizostaja Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala aya ya kwanza ameitaja mwanachuoni huyu ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala katika surati al-ahzab walamma ra'a al-mu'minuna al-ahzaba قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما hii ndio aya ya kwanza ameitaja imamu an-nawawi mwanachuoni huyu chini ya mlango huu wa al-yaqin wa tawakkul aya hii kama nilivyotajia katika suratul ahzab na imeteremka aya hii kwa mnasaba wa vita vya ahzab mapambano ya waislamu na wasiokuwa waislamu miongoni mwa mushrikina katika mapambano yaliyokuja kujulikana kwa jina la al-ahzab na mapambano haya na vita hivi vina jina lingine linajulikana katika sira ghazwatu al-khandaq vita vya Khandaki sababu ya kuitwa jina hili la Khandaq sababu waislamu walichimba msingi mkubwa kuzunguka mji wa Madina ili wale wa, maadui wa Kiislamu wasiingie kuwavamia waislamu ndani ya mji wao na vita hivi vimeitwa ahzab kwa sababu makabila mbalimbali ya wasiokuwa waislamu waliungana ili kuwashambulia waislamu ndio maana zikaitwa ikaitwa ghazwatu al-ahzab sababu ni makundi mengi ambayo yaliungana ili kuwa kuwavamia waislamu <clears throat> na kuwadhuru na imeitwa khandaq kwa sababu waislamu katika vita hivi ilitoka rai kutoka kwa moja katika sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam Salman al-Farisi akaleta rai ambayo ni taktiki ya kivita mpya watu wa Madina walikuwa hawaijui kwa hivyo yeye kule aliko alikotoka ilikuwa taktiki hii anaijua yuifahamu ndio akaja akashauriana na mtume sallallahu alaihi wasallam na mtume akaipenda sana rai hii kwamba wachimbe msingi ili waislamu wajihami wale wasiokuwa waislamu aadao alislam wanapotaka sasa kuwashambulia hawawezi kuingia kuja kuwashambulia waislamu katika mji wao na maneno haya nafikiri tunayafahamu mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na sahaba wakashirikiana katika kuchimba ule msingi mkubwa uliozunguka uh, pambizoni mwa Madina sasa yale makundi ya wasiokuwa waislamu yalikusanyika na yalikuwa ni makundi mengi na jeshi lao lilikuwa kubwa kuja kuwavamia waislamu sasa waislamu walipoona makundi yale na jeshi lile ambalo kubwa wakiangalia na ile idadi uh, ambayo iliyoko kwao ni idadi ambayo hakuna mukarana hakuna kulinganisha baina ya idadi ya aadao walislam alkufar walmushrikina na wao waislamu sasa walipoona yale majeshi yamesimama yanasubiri kuja kuwavamia waislamu moja katika mambo yaliyowazuia ni ile khandaki iliyochimbwa hata wale kufar walijua kwamba hii si hila ya warabu manake wanajua kwamba warabu hawajui hila hizi kwa hivyo wakasema lazima mtume sallallahu alaihi wasallam hila hii amepewa na mtu maana hila hii haijulikani kwa warabu hizi hila za kivita kwa hivyo wakasimama pale wakawa wamepiga kambi wanapiga mahesabu namna gani wataingia kuwavamia waislamu katika mji wa Madina waislamu walipoona majeshi yale mengi jeshi kubwa na ni majeshi mbalimbali ahzab walisema waislamu walisema walamma ra'a almu'minuna alahzaba qalu waislamu wakasema hadha ma wa'adana Allah wa rasul hii ndio ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyotuahidi ahadi ya an-nasr ahadi ya ushindi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyotupa ndio hii ahadi ya ushindi wa sadaqa Allahu wa rasuluhu na Allah na mtume wake wamesema kweli kwa hivyo ile ahadi ya an-nasr wal-izza wa rifa ndio hii hapa ambayo sasa hivi twaiona haya maneno mpaka ukae kwa makini uyafahamu ndipo uweze kuelewa waislamu walikuwa wanasema nini hapa maana katika uh, fahamu za kawaida za mwanadamu ukiona jeshi kubwa limekuvamia limekuzunguka huo si ushindi eh hicho ni kitisho kitisho kikubwa na na muislamu au waumini wanatakiwa au waislamu inavyotarajiwa ni kuwa watakuwa katika hali fulani ya hofu na hali fulani ya kurudi nyuma kwamba kuna majeshi makubwa ambayo yako tayari kuja kuwavamia na kuwamaliza lakini katika hali hii waislamu wanasema hii ndio ahadi ya ushindi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake waliotuahidi sasa maneno haya tunafaa tuyafahamu vipi manake ni katika hali ya hali ya dhiki hali nzito hali ngumu ya hofu lakini sasa message ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaipitisha hapa katika aya hii ni kuwa waislamu walibadilisha ile hofu waliokuwa nayo wakaifanya kwamba ndio ushindi kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala aliwaahidi ushindi na ushindi hauwezi kuja mpaka kuwekwa na mapambano ndipo kupatikaniwa ushindi kwa hivyo wao wakatanguliza natija na natija yenyewe ni an-nasru min Allah wala hawakutishika na ile majeshi yaliyokuwa pale mbele yao hii ndio lugha ambayo inatumika katika aya hii walamma raa almu'minuna alahzaba qalu walisema hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu na majeshi yale yakawazidisha waumini na waislamu imanan وتسليما لامر الله سبحانه وتعالى ta'ala wanafiki upande mwingine walikuweko Madina kama mnavyojua kuna wanafiki sasa walipoona ile majeshi wanafiki lugha yao ni tofauti na lugha ya waumini waumini wanasema hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu mimma da min an nasri warif'a wal'izza wanafiki wanasema ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura hakuna ahadi yoyote ambayo Allah alimetupa na mtume wake isipokuwa ni ahadi za urongo ahadi za ushindi ya ushindi uko wapi na majeshi ndio haya yani majeshi ambayo yamejaa yametapakaa kila kona na pembe ya Madina wanasubiri kuwavamia waumini waislamu pale Madina sasa wao wakiangalia ile majeshi macho yao na moyo yao mioyo yao ni tofauti na macho yaliyo ya waumini yaliyoangalia ile majeshi na ndio maana mnakuta kuna maneno mawili tofauti yametoka kwa hivyo kuna moyo wa iman ambao uliona majeshi yakasema hii ndio ahadi ya Allah subhana na mtume wake tulioahidiwa wanafik kwa sababu kwamba hawana iman wakasema zile ahadi za Allah na mtume wake ni zote ndizo zorongo hapa kuna ushindi gani sasa sisi tutapata hakuna cha ushindi hapa hao jamaa sasa hivi wakipata chansi wakiamua kutumaliza tunamalizwa sote kwa hivyo huku kuna iman imesimama na tawakkul ala Allah subhana na huku hakuna imani hakuna tawakkul hakuna taslim kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo hizi ni ma, ni marhala na manzila mbili za wanadamu kila ni, kama mnavyoona ni tofauti kubwa sana kutokana na tofauti iliyoko ya kimoyo na kutokana na tofauti iliyoko ya imani na kadhalika tofauti iliyoko juu ya tawakkul na taslim amri lahi subhanahu wa ta'ala mfano wake ndani ya Qur'ani angalia ule mkasa uliomtokea Musa alayhi salam na watu wake Musa salawatullahi wa salamu alayhi alipowakimbiza bani israil kutoka kwenye e, mashiko ya fura, ya Firauni na vitisho na mateso ya Firaun akawatoa baada ya yale yaliyotokea na mambo ya miujiza na mambo mengine yale na wale sahara wakaamini uh, Firauni akasema kwamba atawashika ili awadhibu awaue wale wakamwambia fanya unavyotaka kufanya faqdi ma anta qab yale unayotaka kuyafanya yafanye sisi turudi nyuma Musa alayhi salam pale sasa kapata mwanya akakimbia na bani Israili huko Firauni anashughulika na wale wachawi akija kitahamaka anakuta bani Israili na Musa hawako ndipo pale pale sasa akatahamaka kwamba jamaa wamemweza akatoa amri na majeshi yake pale wafuateni inna haula ila shirdhimatun qalilun wafuateni hao jamaa kwa hivyo jamaa wakawakimbiza mbio nyuma wakawakimbiza wakafika mwisho wa safari yao ikawa mbele kuna bahari bahari ya Red Sea iko pale mbele yao wakiangalia mbele bani Israel kuna bahari wakiangalia nyuma kuna jeshi la farao linakuja sasa twende wapi wakamwambia Firaun wakamwambia Musa alayhi salam inna lamudrakun sisi tushapatikana sisi tushapatikana kwa hivyo ile tawakkul ikawa iko chini taslim kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ikawa iko chini sasa linganisha maneno haya na maneno aliyosema Musa alayhi salam madha qal kalla inna ma'iya rabbi sayadi amna hakuna maneno kama hayo hakuna mambo ya sisi tushapatikana hakuna mambo ya sasa kwisha hakuna pahala pa kwenda jamaa washatuweza hakuna maneno kama haya maadamu Allah subhanahu wa ta'ala ameniahidi kwamba kuna ushindi kwamba ataniokoa pamoja na bani Israil na kwamba atatusalimisha na vitimbi vya Firaun pamoja na watu wake na majeshi yake kwa hivyo mimi naamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hayo atayafanya na yeye sasa hivi atanipa mwongozo nifanyeje inna ma'i rabbi allah yuko na mimi sayahdini ataniongoza natizama lugha ya Musa alayhi salam alipoona kwamba hao jamaa imani zao ziko chini na tawakkul hakusema kalla inna ma'ana rabbuna eh mola yuko na sisi aliona kwamba hawa wako na mimi hawa wana imani yao na mimi na imani yangu kwa hivyo akazungumza lugha ya aqida inayomhusu yeye mwenyewe peke yake inna ma'iya rabbi sayahdin ataniongoza pale pale wahi wa Allah subhanahu wa ta'ala ukamteremkia anidrib bi'asaka al-bahr piga fimbo yako bahari fanfalaka bahari ikapasuka pande mbili kwa hivyo huu au haya ni mifano ya tawakkul ala Allah na kujisalimisha kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala hatutaki kwenda mbali sana kwa sababu darasa ni ya hadithi kwa hivyo nachelea isije tukageuza ikawa ni darasa ya tafsiri kwa hivyo hizi aya ambazo amestaja Imam Nawawi tutazitaja kwa haraka haraka kidogo tumalize ndipo tuingie katika mada ambayo ni hadithi aya ya pili baada ya aya hii Imam Nawawi akatuwekea aya nyingine katika surat Ali Imran kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana وقالوا حسبنا Allah wa ni'mal wakeel haya aya hii nayo inazungumza mapambano na vita vingine vita vyenyewe ni vita vya Uhud baada ya waislamu kumaliza mapambano ya Uhud na kufar na mushrikina na mnavujua, kama mnavyojua katika sera kwa mukhtasari waislamu waliathirika na vita hivi na walifikwa na maafa kiasi fulani na mnajua sababu yake kwa sababu ya kukhalif ile amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam aliowapa wale 50 na ruma wale uh, wa, wa, wale wanaolenga 50 wale majeshi wa kurusha mishale 50 wanaitwa ruma moja ni rami wengi ni romat romat sasa walikuwa ni 50 mtume sallallahu alaihi wasallam aliwapanga wapande juu ya jabali la Uhud akawaambia spandeni kule juu na msishuke kasarna amkoserina tukishinda msishuke tukishindwa msishuke hikma na na nidhamu ya mtume sallallahu alaihi wasallam hata katika mambo ya kivita na kijeshi kwa hivyo wale ruma kwa sababu ya hivi na vile Allah subhanahu wa ta'ala ametaja mambo haya ndani ya Qur'ani kwa kirefu katika surat Ali Imran jamaa wakateremka walipoona uh, mwanzo mwanzo wa ushindi uko tayari au wameona kwamba ushindi sasa unaelekea kwao na makafiri hao wanakimbia wanakwenda zao kwa hivyo fahamu zao zikawaambia kwamba tayari ushindi ni wetu eh makafiri ndio hao wanakimbia na Khalid bin Walid mmoja alikuwa ni kamanda wakati huo wa majeshi ya makafiri alikuwa hajaslimu anakimbiza jeshi wanakimbia wanakwenda zao jamaa wakateremka walipoteremka yakafika yakawafikia yale yaliyowafikia uh, Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza haya kwa kwa detail ndani ya surat ali imran sisi tunakwenda katika mahali shahidi walipoathirika waislamu paka Allah subhanahu wa ta'ala akawakumbusha maneno haya in yamsaskum qarhun faqad massa alqawma qarhun nyinyi kama mmepata jaraha nyinyi kama mmepata athari na maafa ya kivita basi mjue pia wale jamaa na wao pia wamepata majaraha yale yale haya majaraha si yenu peke yake jamaa pia wamepata majaraha yale yale ya kivita kwa hivyo hasara kwenu na hasara pia ilikuwa kwao kubwa wale kufara ila haikuwa ni mapambano madogo mapambano makali mazito eh, waumini waliathirika waliumia na wasiokuwa waumini wale kufara na mushrikina pia na wao waliumizwa sasa Allah subhanahu wa ta'ala katika jumla ya maneno haya akatueleza mwisho uh, walipokuwa wanarudi makka wale kafara mushrikin njiani kina Abu Sufyan na wengineo wakati wao bado hawajakuwa waislamu pia wao wakamkuta mtu anakwenda zake Madina wakampa salamu wakamwambia wewe unakwenda Madina eh mimi naenda Madina wakamwambia mwambie mtume huyo wakamwambia mwambie Muhammad wao wamtambui kama ni mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wakamwambia mwambie Muhammad sasa hivi au muda kidogo tu tutamjia huko huko Madina tuendelee na kazi yetu tumalize kwa hivyo sisi hatujamaliza sisi tutamjia huko huko Madina na jeshi letu tuje tumalize kazi yetu ile ambayo tulimfanyia pale Uhud manake waliona kwamba Uhud kidogo walipata mwanya wa kumjeruhi mtume pamoja na jeshi lake walipata mwanya huo na mnajua katika sera mtume alayhi salatu wasalam aliathirika aliangushwa fakusirat rubaiyatu sallallahu alayhi wasallam kavunjwa meno yake madamu yalimtoka wanajua kwamba walimjeruhi mtume na walimuumiza pamoja na majeshi yake na waumini waumini kadha wa kadha wengi idadi yao pia kadhalika idadi fulani waliumizwa بعض العلماء wanasema ni 70 au kadha au kadha almuhim wakatoa salamu kwamba ukienda Madina mpatie salamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba sisi twaja tutakuja kumaliza huko huko Madina kabisa yule jamaa akifika akawapa zile salamu zilipofika zile salamu ndio hii sasa alladhina qala lahumun nasu eh wale ambao watu walimwambia na ndio maana wanazuoni hapa wanasema kwamba wakati mwingine anas inatumika lakini inakusudiwa mtu mmoja maana aliyomwambia hapa ni mtu mmoja ingawa ni salamu inatoka kwa watu wengi inna nasa qad jama'u lakum hawa ni kufar makureish wame sasa wanasema tunakuja sasa hivi na tutajikusanya tena kwa wingi zaidi tuje tumalize kwa hivyo jamaa wakampa kitisho mtume alayhi salatu wasalam kwamba jamaa sasa watakutana kwa wingi zaidi kuja kuwa maliza inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum sasa yule jamaa apewa salamu aambiwa basi muwe na hofu eh muwe na tahadhari na muogope maana kile jeshi linalokuja sasa ni zaidi na zaidi ya vile lilokuja mwanzo waislamu waumini waliposikia maneno haya katika aqwal za wanazuoni wa tafsir aliambiwa mtume sallallahu alaihi wasallam ingawa Allah alimuita kwamba ni annas kwa sababu huyu mtu mmoja wakati mwingine anawakilisha watu wote riwaya nyingine au kauli nyingine ya wanazuoni ni Abu Bakara siddiq radhiyallahu anhu sawa an-nabii alayhi wasallam au Abu Bakara siddiq jawabu ni moja fazadahum imana hayo maneno kwanza walipoambiwa imani ilizidi yani wao walitaraji kwamba ikikitisho hii threat wakiipeleka kwa mtume na watu wake jamaa wataogopa pengine labda watatuma salamu rambirambi basi jamani ngojeni ama tusubiri ama tutaki tena vita tutataka amani a a walitaraji hivyo wao wale kufar wakileta maneno haya waislamu watarudi nyuma maana watakumbuka ile athari ya Uhud maneno yalipofika kwa waumini walifazadahum imana kitu cha kwanza imani ilizidi na baada imani kuzidi waqalu wakasema hasbunallah Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayetutosha wa ni'mal wakil na yeye ndiye bora wa, wanao wa, wa tunaojitegemeza kwake hakuna mwingine ambaye tunajitegemeza kwake isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala na huyo Allah ambaye tunajitegemeza kwake yeye ndiye bora wa kila kitu ambaye wa yule mtu ambaye anajitegemeza kwake ni'mal wakil Allah subhanahu wa ta'ala anasema mbele aya hii fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadl paka mwisho wa aya kwa hivyo aya hii kadhalika ni ushahidi kwamba waislamu na waumini wanakuwa na tawakkul ala Allah subhanahu wa ta'ala wanajitegemeza kwa Allah azza wa jalla aya ya kwanza amehitaja Nawawi na aya ya pili message iliyoko ndani ni kuwa muislamu anajitegemeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala fi adyaqi wa ahraji adhruf katika dhuruf ambazo ni ngumu kabisa muislamu anajitegemeza kwa Allah jalla jalali fa kaifa inapokuwa ni dharf ambayo ni ya kawaida dharf ambayo ni sahali ni aula zaidi ujitegemeze kwa Allah jalla jalal eh, angalia hii aya ya kwanza ya ahzab na itizame aya ya pili ya uhud waislamu wote hawa ambao wametajwa huku na huku ni wale wale lakini ni dhurufu hizi ambazo zilikuwa ni ngumu sana kwa waumini lakini haikuwa ni sababu ya waislamu kurudi nyuma au kukua kukata tamaa na Allah subhanahu wa ta'ala kalla walisimama imara na wakajitegemeza kwa uh, Allah jalla jalalu wakajisalimisha amri yao kwa Allah subhanahu wa ta'ala aya ya tatu anataja imamu nawawi baada aya hizi kisha anatuambia waqala ta'ala na kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala watawakkal ala al-hayy alladhi la yamut suratul furqan Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake na maneno haya tuambiwa sisi vile vile watawakkal najitegemeze ala al-hayy jitegemeze juu ya yule ambaye yuko hai alladhi la yamut ambaye hafi wanazoni wa tafsiri wanasema aya hii imebeba siri kubwa sana na siri iliyoko katika aya hii ni kuonesha kwamba bora wa kutegemewa ni Allah subhanahu wa ta'ala hakuna mwingine limadha kwa sababu mwingine yoyote ambaye unajitegemeza kwake hiyo kamba unayoitegemeza eh, kwake au mategemeo hayo unayoyategemea ni mategemeo ambayo hayana mashikilio sio ya kudumu sio ya kubaki wala hayana nguvu limadha lianahu sa'ir ila zawal kwa sababu inakwenda kuondoka na na kutoweka anta tahtamid ala man wewe mtegemea nani ukisema jawabu yako ni mwanadamu al-insan yamut mwanadamu anakufa akishakufa halafu utamtegemea nani wewe ukiwa wategemea nguvu fulani ambayo imeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala fahuwa sa'ir ila zawal itakwenda kuondoka alafu kwa hivyo muislamu anapewa wasia na Allah subhanahu wa ta'ala na amr anaambiwa watawakkal ala man ala alhayy na huyu aliye hai alladhi la yamut ambaye hafi fahadha huwa ni'mal wakil huyu ndiye yule bora wa kutegemewa li'annahu la yazul haondoki haondoki kwa hivyo mwanadamu unapojitegemeza muangalie Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ukimtegemea mwanadamu jua siku moja atakufa ataondoka kama vile ambavyo wewe mwenyewe pia utaondoka utaondoka siku moja ukipambazukiwa na asubuhi unaletewa habari fulani mayit fulani ashakufa baadaye خلاص ya kwa hivyo ile sababu ambayo wewe ulikuwa umeiweka kutegemea ishaondoka kwa hivyo kama pale ndio umeweka wewe matumaini yako umeweka hope zako zote umeweka raja yako iko hapo yote na kila kitu chako umeweka umeweka hapo ndio mwisho wako hapo umemalizika baada ya aya hii kadhalik ya suratul furqan an-nawawi rahimahullah ta'ala kadhalik akatupa aya nyingine inayofuata ni aya ya suratu ali imran allah subhanahu wa ta'ala anasema wa 'ala allahi falyatawakkalul mu'minun na juu ya allah wajitegemeze waumini juu ya Allah wajitegemeze kwa eh, wajitegemeze waumini maneno haya nayasoma kama vile ilivyokuja katika hii aya na ifasiri moja kwa moja ni eh, direct translation kwa sababu maana yake kwa Kiswahili inabidi tugeuze useme na waumini wajitegemeze kwa Allah lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakusudii maneno haya anakusudia vile vile alivyosema wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun na maneno haya hii haya hivi yalivyokuja wanazuoni wanafafanua maneno mazuri sana wanasema hii sigha ya kwamba kwanza imetangulia ala kisha akaja Allah subhanahu wa ta'ala baada ya ala ya ala, ya ala harfu jar ambayo imekuja ili ibebe lafdhul jalala kwa hivyo maana ya aya hii ni kwamba kwanza ametangulizwa Allah subhanahu wa ta'ala kisha mbele wakaja waumini faida ya kwanza ya mpangilio na nidhamu na na na tarkib structure ya aya hii faida yake ya kwanza ni kuonesha ya kwamba muislamu la yajuzu lahu an ya'tamida illa ala Allah hakuna mtu mwingine unafaa au hakuna unayefaa kujitegemeza kwake isipokuwa Allah subhanahu hakuna unayefaa kujitegemeza kwake au juu yake isipokuwa man Allah na hii ndio siri ya Allah kutanguliza ala Allah manake kama si Qur'ani ilikuwa waweza kusema almu'minuna yatawakkaluna ala Allah kwa hiyo Allah anakuja mwisho wa tarkib lakini tarkib hii Allah subhanahu wa ta'ala amekusudia na hii tarkib katika lugha ya Kiarabu ina maana kubwa na kazi yake ikija kwa namna hii ukiona Allah subhanahu wa ta'ala lafdhul jalala ndio imetangulizwa jua kwamba lafdhul jalala ndio imekusudiwa mbele kisha nakusudiwa sasa mja anakuja nyuma mfano wake ndani ya Qur'ani iko nyingi lakini chukua mfano moja tu peke yake aya ambayo tuisoma mara kwa mara ndani ya swala na ndani ya adhkar katika dua zetu wakati mwingine tunasoma Allah subhanahu wa ta'ala anasema fi surati al-Fatiha iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in famadha qaddamna tumetanguliza iyyaka iyyaka ni wewe tu tunakuabudu maana yake unasema tunakuabudu wewe peke yake lakini husemi tunakuabudu wewe peke yake unasema ni wewe pekee tunakuabudu kwa hivyo ametangulizwa Allah subhanahu wa ta'ala pale kwa lengo la kuonesha kwamba hakuna mwingine anayefaa kuabudiwa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala na hii ndiyo siri ya tarkib ya kutanguliza dhamir ya Allah subhanahu wa ta'ala au kutanguliza lafdhul jalala tuelewe maneno haya kwa makini ikhwan huu ni uslubu wa kilugha muhimu sana na ina maana yake katika aya hii ya iyyaka na'budu mbele wa iyyaka nasta'in na ni wewe pekee tunakuomba msaada sawa na kusema nasta'inu iyyak lakini haitoleta maana ile ile anayokusudia Allah aliposema wa iyyaka nasta'in manake ikitangulia iyyaka maana yake ni wewe pekee hakuna mwingine ukisema nasta'inu iyyak tunataka msaada kutoka kwako inaweza ikafahamika na kuna watu wengine pia wanaomba msaada kwao unaweza ikani inaweza kifahamika katika uslubu wa kilugha kwamba kuna watu wengine pia unaweza ukawaabudu la sasa kuondoa maana hii na kuondoa ufahamu huu Allah subhanahu wa ta'ala anatanguliza dhamir ambayo inafuatwa na na e, dhamiri ya lafdhul jalala na hapa katika aya hii akatanguliza lafdhul jalala ala Allah wa ala Allah falyatawakkali almu'minun na faida ya pili aya hii wa ala allah falyatawakkalul mu'minun faida ya pili ni kuthibitisha kwamba sifa ya waumini ni wale wanaojitagulia wanaojitegemeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala aya inayofuata baada aya hii Imam Nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi akasema fa idha azamta fatawakkal ala Allah aya hii kadhalik katika sura Ali Imran fa idha azamta fatawakkal ala Allah utakapoazimia ushaswali swala yako ya istikhara ushamtaka ushauri Allah subhanahu wa ta'ala akakuonesha ushauri akakuonesha njia akakuonesha uh, yale ya kufanya ni yapi ya sawa maana kama umemtaka ushauri na baada ya hapo unaingia katika marhala ya kuazimia kufanya ukishamaliza kuazimia kufanya fatawakkal ala Allah kwa hivyo endelea fanya kuna watu wengine <clears throat> hawendi kulingana na hii aya vile inavyosema utamkuta yeye kila siku yusawif anapeleka mbele taswif atafanya atafanya atafanya vipi akwambia bado na swali istikhara vipi bado na swali istikhara la Allah subhanahu wa ta'ala namtaka muislamu baada an yastakhir baada ya kuomba kuswali swala istikhara na kumstakhiri Allah subhanahu wa ta'ala na kushauri watu kisha ukaelekea kwa Allah kwa istikhara alafu kaazimia kufanya baada dhalik ifal tawakkal ala Allah tawakkal tawakkal kama ni biashara ushafanya ushauri watu ushauri wale wajuzi wa biashara ile jamaa washakupa ushauri fanya hivi fanya hivi fanya hivi tamam baada ya hapo maelekea kwa istikhara ya Allah subhanahu wa ta'ala kumtaka ushauri ukamwambia Allah azza wa jalla Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlika al'azim Allahumma innaka ta'lam wa la a'lam paka mwisho wa maneno haya ukimaliza unaazimia sasa bismillah tawakkaltu ala allah kazi hiyo unaza lakini baadhi ya nas waona kila siku akamwambia nitafanya tafanya atafanya atafanya ma yafal la hii si sifa ya muislam almuslim idha azama ala amr yatawakkal ala allah subhanahu wa ta'ala mwingine akwambia ataoa miaka 10 yeye ataoa ataoa ataoa ataoa vipi bwana bi istikhara insha swali lakini sasa kidogo naona mambo eh, lakini inshallah mwakani mwaka ushakuwa mwingine ushaingia vipi bwana mwaka mwingine maya tazawaj maya tazawaj mara yakwambia wajua bado sijaona mwanamke uweze kupata mwanamke perfect wewe anta tawakkal ala Allah subhanahu wa ta'ala na yule utakayemoa kama ni waheri Allah subhanahu wa ta'ala atamjalia kama ni waheri na kama hakuwa ni waheri basi Allah subhanahu wa ta'ala atakujalia katika yale mambo ambayo ametutajia fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khayran katira au akakufungulia milango mingine wazi ikhwat naam kwa hivyo wale mashababu wale vijana vijana wale eh ashakuwa na nafasi ya kuoa lakini bado tuwakwambia inshallah istikhara inshallah istikhara mara kwambia sijui hajaona yani ashatafuta bado yeye hajaona la la ma yambaghi tawakkal ala Allah manake ile تسويف من التسويف الى من عمل الشيطان من عمل الشيطان السلف الصالح رحمه الله تعالى عليهم walikuwa هوانا مambo kama haya akishamaliza jamaa istikhara yatawakkal ala Allah mubashara pale pale chatawakkal kwa Allah subhanahu aya nyingine inayokuja Imam Nawawi anatuambia baada ya aya hii fa idha azamta fatawakkal ala Allah aya ya mwisho ambayo ameitaja ni aya ya surati al-anfal innamal mu'minuna الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون وعلى ربهم yatawakkalun kwa hivyo aya hii kadhalika imamu nawawi amehitimisha nayo aya hizi au misururu msururu huwa aya na baada ya kutaja aya hii ya mwisho akasema wal ayatu fi dhalika kathiratun ma'luma aya katika ma, masala haya tawakkul na yaqini ni aya nyingi sana aya nyingi za yaqeen na tawakkul kwa hivyo hakukusudia Imam Nawawi kutaja zote lakini kwa sababu ya kuonesha tu kwamba ziko aya ambazo zinazungumzia maneno haya makusudio yake yeye aingie katika hadith na aya hizi amezitaja kama utangulizi kwa hivyo baada ya kumaliza maneno haya ayu alikhwa sasa tunaanza kutaja hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam zilizomo chini ya mlango huu wa al yaqeen wa tawakkul hadithi ya kwanza ni hadithi ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma kwa hivyo anasema Imam Nawawi rahimahullah an ibn Abbas radhiyallahu anhuma unakuta kwa hapa amemtaja kwa ufupi si kawaida yake Imam Nawawi Imam Nawawi akitaka kwa akitaja mpokezi sahaba mpokezi wa hadithi kawaida anatupa kwanza kunia alafu anatutajia jina anatupa paka na nasaba kwa hivyo hapa unaona kwamba si kawaida yake amekwenda moja kwa moja akasema an ibn abbas tamam masabab ha dhukira ahsan kwa sababu ashamtaja kule nyuma kwa hivyo kwa kuwa ashamtaja kule nyuma ziko hadithi zake zimepita nyuma kule kwa hivyo hapa sasa namtaja kwa njia ya mkato kwa njia ya mkato na kule nyuma tushazungumza kuhusu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ambaye kwa ufupi kabisa ili kwa wale ambao hawamjui ni mtoto wa ammi yake mtume sallallahu alaihi wasallam mtume alikuwa babake Abdullah alikuwa na ndugu zake mbalimbali au kwa lugha nyingine mtume alikuwa na amam maammi zake mbalimbali walikuwa wengi lakini sisi tunajua kidogo mtume alikuwa na maammi kadha wa kadha katika wale maammi zake wote ammi wa mtume sallallahu alaihi wasallam waliosilimu ni wawili peke yake katika ammi zake mtume wote waliosilimu ni wawili peke yao moja ni al-Abbas na wa pili ni Hamza hawa wote wawili ni bin Abd al-Muttalib kwa hivyo al-Abbas bin Abd al-Muttalib na Hamza bin Abd al-Muttalib hawa ndio walimwamini tume sallallahu alaihi wasallam na kumfuata wale wengine wote kina Abu Lahab wale wote walimkanusha na kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala kama mnavyojua hadithi ya Abdullah ibn Abbas mtoto wa ammi yake mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye alikuwa ni moja katika wanazuoni wa masahaba na ibn Abbas kufikia marhala ya kuwa mwanachuoni na kuwa na ilmu nyingi ni kutokana na baraka ya dua ya mtume sallallahu alaihi wasallam alimwombea kwamba Allah azza wa jalla amsomeshe at-ta'wil na ampe fiqhi katika dini kwa hivyo ibn Abbas radhiallahu anhuma Allah subhanahu wa ta'ala akamfungulia moyo wake akamfungulia akili yake na fahamu akaweza kubeba ilmu nyingi pamoja na kuwa alikuwa ni mtoto mdogo mpaka sahaba wale ambao walikuwa wako mbele katika ilmu kina Muadh bin Jabal na kina Abdullah ibn Mas'ud walikuwa wakisema lau kama ibn Abbas alikuwa katika umri wetu lau kana ibn Abbas fi asnanina lau kama ibn Abbas alikuwa katika umri wetu ma balaghna ushra ilmi tusingefika sisi ushri moja ya elimu yake yani 1 over 10 ya elimu ya ibn abbas tusingefikia wanakusudia lao ibn abbas alikuwa katika umri wao wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam lakini tabu ni kwamba ibn abbas alimkuta mtume alayhi wasallam akiwa mtoto mdogo sana lakini lao angalikuwa ni mkubwa basi ile ilmu angalikuwa nayo ibn abbas wale sahaba wengine wangekuwa hawamfikii hata ushri moja ile ilmu aliyokuwa nayo ibn Abbas mpaka wanajulikana katika lugha ya wanazuoni hibru hadhihi al-umma ambaye alikuwa ni mwanachuoni wa, wa, umma huu alikuwa na ilmu kubwa sana hadithi hii ambayo amepokea ibn Abbas kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema uridat alayya al-umam mtume alayhi salatu wasalam anasema nimeoneshwa umam umma zilizopita nimeletewa nikaziona nikaoneshwa anakusudia mtume sallallahu alayhi wasallam katika maneno ya wanazuoni kusherehesha hadithi hii anakusudia kwamba ameletewa mtume sallallahu alayhi wasallam picha za umma au sura za umam zilizopita nyuma ameziona wapi ameziona ameziona katika usingizi na hii baraka ya Allah subhanahu wa ta'ala ya mvua inateremka mashallah kwa nguvu zaidi naam wanazalna mina samai ma'an mubaraka allahumma ij'alhu ma'an mubarakan ya rabbal alamin anasema tume alayhi salatu wasalam uridat alayya al-umam nimeletewa umam zilizopita katika ru, katika ruya katika manam katika usingizi faraaitu nabiyya nikamwona mtume miongoni mwa mitume wa nyuma waliopita faraaitu nabiyya wa ma'ahu ruhayt ruhait nimemwona mtume katika usingizi na hii mandhar anayotaja mtume sallallahu alaihi wasallam ni mandhari ya siku ya kiyama kwa hivyo anasema mtume alayhi salatu wasalam ile picha ya siku ya kiyama nimeletewa mbele ya macho yangu nikaiona kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala kwa kudra na uwezo wake akamletea namna itakavyokuwa siku ya kiyama itakuwaje kwa hivyo kila mtume anapita na watu wake umma wake kila mtume kwa hivyo asema nikaona mtume anapita wa maahu anafuatana na arruhait anafuatana na watu wachache ambao hawafiki 10 au hawavuki 10 ruhait katika lugha ya kiarabu ni adad duna 10 idadi chini ya 10 ruhait maana yake ni tasghir ya rahat tasghir ya rahat ni udogo wa rahat kwa hivyo asema mtume sallallahu alaihi wasallam niliona umma unapita miongoni mwa umam kwa hivyo nikaona kuna mtume anapita anafuatana na watu watu waliomwamini umma wake ambao ni watu kumi peke yake au kidogo wan nabia wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan na nikaona na nabii mwingine anapita ana mtu mmoja na nabii mwingine ana watu wawili sawirisha nabii min anbiya llahi subhanahu wa ta'ala anapita siku ya kiyama atakuja siku ya kiyama nabii anapita anafuatana na mtu mmoja peke yake ana mtu mmoja nabii enda naye mtume alayhi wasallam anaona mandhari hii na nabii mwingine ana watu wawili rajulan wawili peke yake muamini wan nabiyya walaysa ma'ahu ahad na nikaona pia kuna mtume ambaye alikuwa hana mfuasi hata moja yuko peke yake yote haya yatakuwa siku ya kiyama tume anaonyeshwa kabisa kudra ya Allah subhanahu wa ta'ala na muujiza anamuonesha mtume wake angalia mandhari ya siku ya kiyama yawma al-ard siku ya kiyama inaitwa yawma al-ard ard maana yake ni display siku ambayo watu watakuwa displayed watu wataoneshwa watasimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo mtume sallallahu alayhi wasallam anaiona ile ardh tumeelewana vizuri mpaka hapa ikhwan kwa hivyo kuna nabii ambaye atakuwa na rah na ruhait na kuna na nabii ambaye atakuwa na rah lakini ingawa hii mtume hakutaja katika hadithi hii lakini wako manabii ambao watakuwa na watu zaidi ya 10 lakini ni kidogo kwa mfano nuh alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ndani ya Qur'ani wama amana ma'ahu illa qalil watu kidogo walimwamini wanazuoni wanasema wale muamini Nuh alayhi salam la yatajawazuna 80 hawavuki 80 hawavuki watu 80 wale muamini Nuh alayhi salam ndio ile qalil miaka mingapi 950 yad'u an-nas ila Allah subhanahu wa ta'ala ma amana ma'ahu illa qalil asema mtume sallallahu alayhi wasallam فاذا رفع فاذا سواد عظيم رفع لي baada ya kuona umma hii umma umma hizi ambazo mtume alayhi salam ameziona anasema fa nadhartu ameangalia akaona kuna mtume ana mtu mmoja ana ruhait akaangalia akaona kuna mtume mwingine ana mtu mmoja na mwingine ana watu wawili anasema mtume sallallahu alaihi wasallam akitahamaka anakuta sawadun adhim anaona kuna sawad adhim kuna umma ambao ulikuwa ni mkubwa ameona pahali ameona mtume sallallahu alaihi wasallam sawad adhim fadhanantu mtume alayhi salatu wasalam anasema nikadhania annahum ummati kwamba huo sasa ndio umma wangu nikadhania ya kwamba ile sawad adhim ule umma mkubwa ambao ameuona pahala katika miongoni mwa zile umam alizoziona akaona umma mkubwa ambao mtume alayhi wasallam ameusawirisha kama kama mkusanyiko mkubwa mweusi yani ni mkusanyiko wa umma mkubwa sawad adhim alipoona ile sawadun adhim mtume sallallahu alayhi wasallam anasema fadhanantu nikadhania kwamba ule ummati ni umma wangu faqila li nikaambiwa هذا موسى وقومه هو ني امه او هو huyu موسى نا watu wake ولكن انظر الى الافق متومه صلى الله عليه وسلم هي سواد عظيم انايونا ني موسى نا watu wake wewe ya rasul allah angalia ila al-ufuq angalia upande huu tume sallallahu alaihi wasallam akaangalia ufuq ufuq kama alivyotafsiri Imam Nawawi katika hii hadith pale chini anasema al-ufuq al-janib ufuq ni janib ni upande kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam akaangalia upande mmoja alipoangalia upande mmoja fanadhartu nikatizama upande mmoja fa idha sawadun adhim nikaona kuna mkusanyiko mkubwa umma mkubwa wa watu akaambiwa mtume sallallahu alaihi wasallam faqila li nikaambiwa انظر الى الافق الاخر angalia upande mwingine wa pili tume sallallahu alaihi wasallam akatizama upande wa pili akaona sawadun adhim vile vile mkusanyiko mkubwa umma mkubwa kabisa wa watu tume sallallahu alaihi wasallama akaambiwa hadhihi ummatuk sasa huu ndio umma wako huu ulioko hapa upande huu sawadun adhim ndio umma wako na huu ulioko hapa upande huu ni sawadun adhim umma wako sasa naambiwa mtume sallallahu alaihi wasallam hadhihi ummatuk huu ndio umma wako wa ma'ahum na katika umma huu 70 70000 kuna watu 1070 yadkhuluna aljanna wataingia peponi bighairi hisabin wala adhab wataingia peponi bila ya hisabu bila ya adhab kwa mpaka hapa tuelewe vizuri sehemu hii ya kwanza ya hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam aliona sehemu kubwa ya umma umma mkubwa sana akadhani kwamba ni umma wake kumbe anaambiwa si umma wako huu ni umma wa Musa alayhi salam umma wako ewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam angalia upande huu akiangalia upande huu anakuta umma mkubwa mkubwa sana umejaza ufuq yote akaambiwa angalia upande wa pili akaangalia upande wa pili akakuta umma mkubwa kabisa umejaza upande wa pili akaambiwa sasa huu ndio umma wako katika riwaya nyingine ya, ya hadith mtume sallallahu alaihi wasallam alifurahi sana anasema fa'ajabani kathratuhum wa hay'atuhum riwaya nyingine mtume sallallahu alaihi wasallam anasema nikafurahishwa nikaona raha na ule wingi wao na ile haia yao umma wangu nikaona raha sana sasa baada ya kuambiwa kwamba huu ni umma wako mtume akaambiwa kwamba katika umma wako huu kuna watu 1070 ambao wataingia peponi bila ya hisabu na bila ya kuadhibiwa watu 1070 70000 wataingia peponi pasina kuhesabiwa na pasina kuadhibiwa baada ya kumaliza kusema maneno haya mtume sallallahu alaihi wasallam fanahaba mtume sallallahu alaihi wasallam akainuka fadakhala manzila akaingia nyumbani kwake mtume akamaliza maneno yake akasimama akaingia nyumbani kwake fakhadha an-nasu watu sasa baada ya hapa baada ya maneno haya watu sasa wakafungua mazungumzo wakafungua nasemaje kama eh eh kama mjadala vile eh watu wakafungua sasa kama mjadala kuanza kujadiliana fi haula alladhina yadkhuluna aljanna bighairi hisabin wala adhab juu ya hawa watu 1070 watakaoingia peponi bila ya adhabu na bila ya hisabu ni watu gani sasa watu khadha nas watu sasa wakafungua mazungumzo haya ni kina nani faqala ba'dhum baadhi ya sahaba wakasema falahallahum alladhina sahibu rasulullah sallallahu alayhi wasallam huenda ikawa watu hawa ni wale waliosuhubiana na mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba hawa wanakusudiwa ni masahaba hawa wanakusudiwa ni masahaba elfu ngapi 70 ingawa jawabu hii itakuwa kidogo ni ngumu kuielewa na maneno haya maana mtume sallallahu alaihi wasallam alisema idadi yao ni 1070 na masahaba walikuwa wangapi asahaba la shak annahum kanu akthara min dhalik walikuwa zaidi hapo sasa paka baadhi ya wanazuoni wanasema pengine labda sahaba hapa walikusudia wale sahaba ambao idadi yao ilikuwa mpaka kabla ya يوم الفتح manake baada ya يوم الفتح ndio idadi ya sahaba ikazidi ikawa nyingi sana kubwa lakini mpaka يوم الفتح idadi ya sahaba ilikuwa bado ni kidogo almuhim hii ni kauli ya kwanza ya sahaba kauli ya pili wakasema waqala ba'dhum na wengine wakasema fala'allahum alladhina wulidu fil islam huenda ikawa hawa waliokusudiwa 1070 ni wale waliozaliwa katika uislamu falam yushriku billahi shay'a hawakumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kitu chochote hizi ni kauli za sahaba mawazo yao fikra zao ilmu yao wanadhani hivyo sasa wana jadiliana ni watu gani fakharaja alaihim rasulullah sallallahu alaihi wasallam mtume punde kidogo akawatokea akawauliza malladhi takhuduna fi haya mnayo yajadili haya mnayoyazungumza ni maneno gani fa akhbaruhu wakamweleza mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya haya maneno ambayo wanayazungumza mtume anawauliza ni maneno gani haya mnayoyazungumza sahaba wakamjibu wakamweleza kwamba wewe umesema hivi na hivi na hivi sasa sisi tunajadiliana hawa ni watu gani tume sallallahu alaihi wasallam akamwambia humul ladhina hawa ni wale watu ambao la yarquna wala yastarqun wala yatatayyarun hawa ni watu ambao sifa zao la yarqun hawafanyi ruqya hawafanyi ruqya hawasome ruqya yani hawamsomei mtu yote ruqya ndio katika jumla ya watu 1070 hawamsomei mtu yote ruqya wala yastarquna wala wao wenyewe pia hawaendi pahali kusomewa ruqya wala yatatayaruna wala hawafanyi tashaum atatayur huwa tashaum hili neno inabidi kidogo nilieleze mpate kuelewa kwa makini kidogo ingawa tarudi tena nyuma tafafanua zaidi <clears throat> tatayur katika lugha inatokana na neno tiyara ambayo asili yake ni tayr tayr ni ndege sasa zamani tangu enzi za jahiliya zama za ujinga kule nyuma ilikuwa warabu wamejenga itikadi kabla hajafanya kitu anamtizama ndege <clears throat> anafanyaje sasa kulikuwa kuna ishara fulani ndege akifanya walikuwa wanafasiri kwamba hii ni ishara mbaya kwa hivyo kama kuna jambo ataka kulifanya alifanyi tena na ikiwa ndege atamuonesha ishara fulani wanachukua kwamba ishara ile ni ishara nzuri kwa hivyo atafanya mathalan mtu ataka kusafiri kwa hivyo akitoka nyumbani kuna ndege fulani atamshika au atamwangalia akipita kwa upande fulani kwa mfano akipita minjihatil yamin akipita upande wa kulia hii ni ishara nzuri kwa hivyo ataendelea na safari ndege yule akipita upande wa kushoto hii ni ishara mbaya au atamchukua ndege katika mkono pengine anaye atamchukua yule ndege atamrusha akiruka ndege akipepea yule ndege akiruka upande wa kulia akienda hivi hiyo ni ishara nzuri endelea na safari ndege akiruka akichukua left hiyo ni ishara mbaya usiendelee na safari kwa hivyo haya ni mambo ya kijahilia ambayo yamejengwa juu ya itikadi kwa itikadi kwamba kuna jambo baya au kuna jambo la nuksi ambayo katika lugha ya Kiarabu ni nuhs wanaitakidi kwamba ni mambo ya nuksi kwa hivyo tatayur ni kuitakidi mambo ya nuksi fulani kuna nuksi hii ni nuksi hii ni nuksi hii ni nuksi hii ndio tatayur ambayo kwa lugha ya jumla inaitwa tashaum tashaum ni kujenga itikadi ambayo si nzuri juu ya jambo fulani ili hali lile jambo halina makosa yote sasa wakati wa jahiliya nyuma ilikuwa sana sana akitegemewa ndege ndio maana mtume sallam anasema wala yatatayaruna wala hawategemei ndege kupeleka mambo yao kufanya mambo yao wewe wataka kufanya kazi wataka kufanya kitu fulani wataka kusafiri wataka kwenda hapa wataka kwenda kule sasa mtu ilikuwa zamani angalia ndege ايش يفعل الطير وين يذهب الطير باي جهه يتوجه الطير ndege aelekea upande gani yote haya ni, ni miongoni mwa mambo ya ushirikina sasa anayeitakidi kwamba ndege aweza akawa sababu au ndege akipita njia fulani au akifanya kitu fulani inakuwa ni ishara ya kuwa atakuta mambo ya shari au mambo ya madhara au mambo mabaya <clears throat> itikadi hii ni jambo ambalo lamtia muislamu katika ushirikina muislamu kuitakidi kwamba kuna kitu fulani ambacho kinakuwa ni sababu ya khairi au sababu ya shari hii ni shirki ya ikhwan na tufahamu kwamba sio ndege peke yake ingawa zamani ilikuwa zaidi ni ndege lakini si ndege peke yake bali kuna kitu chochote ambacho mtu akikiweka kwamba ni itikadi anayo juu ya jambo akaweka imani akaweka belief juu ya lile jambo inaingia katika tatayur inaingia katika tashaum ayan kan hadha al-amr kitu chochote kwa mfano niwape baadhi ya mifano michache ili tuelewe mambo haya kwa mfano rangi nyeusi baadhi ya watu wanaitakidi rangi nyeusi ni nuksi akipita hivi nje akimwona paka mweusi a'udhu billah hebu lete mawe lijiwe liko wapi hebu lijiwe pale <clears throat> paka mweusi yule shetani yule nani akwambia ni paka mweusi shetani paka mweusi anaumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala rangi yake nyeusi wewe ukamgeuza akawa shetani nani akwambia wewe ushamgeuza akawa shetani man akhbaraka an hadha shetani kwa hivyo kila kiumbe cheusi shetani هذا كلام غلط هنا شرك شرك mbwa mweusi ukimwona shetani na wengine wanajenga kwamba hii ni nuksi mpaka hapa wewe umekosea lakini ujaingia katika ile shirki shirki unaingia wakati utakapoamini sasa yule mnyama mweusi ulemona ni nuksi na ashakuharibia mambo yako yote kwa hivyo kama ulikuwa unaenda safari unapeleka gari wenda na gari lako ukamwona mbwa mweusi ampita jibwa mweusi ah ampita ukasimamisha jamani hamna safari safari inkwisha nageuza gari bona mbwa mweusi ampita asharibu safari yote ukiamini maneno haya wewe tayari ushaingia katika shirki tuko pamoja ikhwan hadha lawn aswad mfano mwingine wa tashaum au tatayur mbali na lawn aswad ni mathalan namba namba kuna baadhi ya watu wanaitakidi namba fulani ni namba ya nuksi kwa mfano namba 13 watu wanaitakidi hasa kule katika nchi za kimagharibi wanaitakidi namba 13 13 ni namba ya nuksi ndio maana unaona kuna baadhi ya nchi hakuna namba 13 unapanda lifti inakwenda ile lifti namba 10 11 12 14 sasa wewe usije ukafikiri kwamba umekosea hakuna 13 au kukosea ni kuwa namba 13 ni nuksi na hakuna flat au floor 13 hamna kwa sababu wakiweka floor 13 katika baadhi ya nchi hakuna mtu anayeka wanaamini kwamba floor number 13 ni nuksi hiyo floor lazima itachomeka ama itaporomoka ama kuna mambo ya maafa itakuja kwa hivyo watu wanapangisha 12 na 14 13 hakuna mtu anakaa ndio maana hakuna floor 13 floor ni ya 12 ukimaliza flow ya 12 ni flow ya 14 hiyo ni namba kwa hivyo kila kitu ambacho watu wanaitakidi kwamba ni sababu ya nuksi eh yote hii ni madha hadha kullu tashaum kuna kitu kingine ambacho kimezoeleka kwa watu kadhalika mina tashaum ni harakatu a'dha'il jism ni haraka ya viungo vya mwili kwa mfano wakati mwingine hasa kwa watu wazima na kina mama wakati mwingine jicho linaweza likapepesa namna hii jicho la kulia au jicho la kushoto jicho lile likapepesa likapija pija hivi namna hii sasa watu pale tayari kuna baadhi ya watu wanajenga itikadi tena anaiamini kabisa jicho lake ila kushoto likipepesa namna hii lenyewe limepepesa pa pa pa pa kisha kutokea ajali akamba mimi nilijua nilijua hii itatokea sasa watu wamuuliza wewe ulijuaje asema jicho langu hili lilipio limepiga pa pa pa nilijua mimi sikutaka kusema tu lakini nilijua na at vipi mwezi wa safar asante miezi pia kadhalika miezi ya safar pengine ndio maana kuna haki safar basi wewe fanya bidii wewe safar jambeni ili uvunje hiyo namna hiyo naam tamam lakini useme mimi ninasema usiseme wewe ukiulizwa sema wewe mwenyewe hakadha kana salaf salih ikhwan Aisha radhiyallahu anha alijua kwamba katika jahiliya wanaamini kwamba ndoa ikifungwa shawal ni ndoa ya nuksi mwezi wa shawal akafanya bidii ndoa zile ambazo alizifunga yeye Aisha za watu wake wa nyumbani zote alizifanya mwezi wa shawal ndio maana mimi nikakwambia ili avunje ile nini itikadi Aisha radhiallahu anha akavunja ili kuvunja ile itikadi yani kufanya inadi ile itikadi ya jahiliya kwamba nyinyi mnaamini mambo haya hakuna kwa hivyo watu wanafanya ndoa katika mwezi wa Shawwal katika mwezi wa Safar katika mwezi wote na yote ni miezi Allah subhanahu wa ta'ala inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum na'am nuwasil ba'da al-adhan insha Allah بعد ya mtume sallallahu alayhi wasallam kutaja maneno haya wa sifa za wale ambao wataingia peponi min ghairi hisabin wala adhab akasema humul ladhina la yarqun wala yastarqun wala yatatawi wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun hawa ni watu ambao hawasomi ruqya hawasomei watu ruqya wala wao wenyewe pia hawaendi kutafuta ruqya kusomewa wala yatatayyaruna wala hawana tatayur ndio hii tashaum yani kuwa na itikadi kwamba kitu fulani nuksi kitu fulani hiki nuksi ndege nuksi au huyu ni nuksi namna hii la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun na kwa Mola wao wamejitegemeza alipomaliza maneno haya mtume sallallahu alaihi wasallam faqama ukasha ibn mihsan ukasha bin mihsan qal akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam ud'u Allah an yaj'alani minhum niombe Allah anijalie na mimi niwe katika wao Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Ukasha anta minhum wewe katika wao faqama rajulun akhar akasimama mtu mwingine akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam ud'u Allah an yaj'alani minhum mimi pia niombee Allah subhanahu wa ta'ala anijalie katika wao Mtume sallallahu alaihi wasallam kamwambia sabaqaka biha ukasha ukasha ashakutangulia na maneno haya au ashakutangulia na dua hii na hii chance ilikuwa kwa lugha nyingine kama ambayo amwambia ilikuwa imebakia moja na ukasha ashaichukua haya ndiyo maneno ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuhusiana na uh, hadithi hii ya kwanza ambayo ameitaja Imam Nawawi min hadithi Abdullah ibn Abbas kwa ufupi kabisa kwa sababu ni hadithi kidogo ndefu tunaifupisha tena mara nyingine ya pili tupate kuifahamu kisha tuchukue mafunzo yaliyomo katika hadithi mpaka wakati inshallah utakapofika kwa hivyo kwa ufupi kabisa hadithi hii ya mtume alayhi salatu wasalam kwanza ameanza mtume sallallahu alayhi wasallam kubainisha mandhari itakayokuwa siku ya kiyama ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemuonesha kupitia kwa njia ya manam ruya ya manam hii ardhi ambayo ameiona mtume ameletewa kwa njia ya manam akaoneshwa mtume sallallahu alaihi wasallama akiwa Madina uridat alayya al-umam nimeletewa umma zote nikaziona kwa hivyo akaona mtume sallallahu alaihi wasallam faraaitu an-nabiyya ومعه ma'ahu نكاونا متومه انا watu kidogo chini ya 10 wa nabia wa ma'ahu rajul wa rajulan na nikaona mtume ambaye ana mtu mmoja na mwingine ana mtu watu wawili na wa nabia walaysa ma'ahu ahad na nikaona mtume hana mtu kabisa kisha mtume sallallahu alaihi wasallam asema nikitahamaka akaona kuna sawadun adhim mjumuiko wa watu mkubwa sana fadhanantu annahum ummati nikadhani kwamba huu ni umma wako faqila li nikaambiwa huo sio umma wako huo ni umma wa Musa alayhi salam ni Musa na watu wake lakini ya rasulullah angalia upande huu asema nikiangalia fa idha sawadun adhim nikakuta mkusanyiko mkubwa wa watu nikaambiwa kadhalika undhur ila al-ufuq al-akhar angalia upande mwingine wa pili tume alayhi salatu wasalam akaona kuna umma mkubwa kabisa zaidi ya vile alivyoona ummati Musa alayhi salam akaambiwa hadhihi ummatukum huu ndio umma wako wote huu ulioko huku na umma huu wote ulioko pande huu wote ni umma wako wa ma'ahum na pamoja nao watu hawa ambao unawaona 70000 ni watu 1070 ambao wataingia peponi bila ya hisabu bila ya adhabu sasa tume baada ya hapa kaondoka kaingia nyumbani kwake watu wakakaa sasa katika duara kuanza kujadiliana watu hawa ni watu gani ambao hawa watu 1070 kwa hivyo katoka rai ya kwanza ni watu ambao walisuhubiana na mtume sallallahu alaihi wasallama rai ya pili ni watu waliozaliwa katika uislamu hawakuwahi kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kitu chochote wadhakaru ashya dhakaru ashyaan na wakaendelea sahaba kutaja mambo mengine Mtume sallallahu alaihi wasallam alipojitokeza kwao akawaona wanazungumza wanajadiliana pale akawaambia kitu gani mnachozungumza hapa mnachojadiliana sahaba wakamweleza tume alayhi salatu wasalam ndipo akawapa bayana na uongofu au e, e, ninio e, hidaya juu ya hawa watu ambao amewakusudia katika watu 1070 tume alayhi salatu wasalama alayhi salatu wasalam akawabainisha kwamba ni watu walio na sifa kadha wa kadha wa kadha wa kadha kwa hivyo hizi sifa ndizo ambazo mtume alayhi salatu wasalam amezitaja ya kwanza akasema la yarqun hawasomi ruqya wala yastarqun hawasomi ruqya wala hawendi kutafuta ruqya wala yatatayarun wala hawachukulii mambo fulani kuwa ni nuksi kama vile ndege kisha akasimama ukasha akamwomba mtume awe katika wao na mtume akamwambia nawe ni katika wao akasimama mtu mwingine na yeye akaomba vile vile mtume akamwambia ukasha amekutangulia muttafaqun alayhi hadithi hii imepokewa na Bukhari na Muslim tuje katika mafundisho ya hadithi hii mafundisho ya kwanza ya ikhwan hadithi hii inabainisha kamal at ala Allah tbaraka wa taala ukamilifu wa kutawakkal kwa Allah subhanahu wa taala ukamilifu wa kujitegemeza kwa Allah subhanahu wa taala na katika ukamilifu wa kujitegemeza kwa Allah subhana fadhila yake ni kuwa Allah jalla jalalu yule aliyetegemeza kwake kikamilifu atamma tawakkul wa kamala tawakkul at-tawakkul al-kamil ile tawakkul kamili kabisa basi malipo yake ni Allah atamtia katika zumra ya wale ambao watu 1070 ambao hawana hisab wala hawana adhab hao wanaingia moja kwa moja fi jannati jannati an-na'im alama ya kuwa hawa watu wana tawakkul kamili ni sifa hizi ambazo zimetajwa sifa ya kwanza ni la yarquna hawasomei watu ruqya wanazuoni wa hadithi wamesema tamko hili la la yarqun katika hadithi ghalat min arrawi ni makosa amefanya mpokezi wa hadithi haya kusemwa na mtume sallallahu alayhi wasallam mpokezi wa hadithi amekosea mwanachuoni wa miongoni wa wanazuoni wa kwanza kusema maneno haya ni mwanachuoni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah halafu akafuata mwanafunzi wake ibn qayyim al-jawziya ndio wakaja baadaye na baadaye wanazuoni wengi waka wakafuata maneno haya sababu iliyompelekea Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kusema kwamba neno hili ni makosa katika hadithi ni kwa sababu hailingani na maana ya hadithi kwanza Mtume alayhi salatu wasalam anazungumzia watu ambao walio na tawakkul kamili yule anayesomea watu ruqya anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyah huyu anayesomea watu ruqya ni muhsin na mtu ambaye ni muhsin nafi'un li ghairi ni mtu anayepeleka manufaa kwa mwingine sasa vipi mtu huyo atakuwa kujitegemeza kwa Allah subhana kwa hivyo anasema hapana shaka kwamba hapa mpokezi wa hadithi miongoni mwa wale wapokezi amekosea katika lafzi hii alama nyingine na ishara mbali na maana kwamba lafdhi hii imekoseka kwenye hadithi hii ni kuwa riwaya hii imekuja kwa muslim peke yake na ndio riwaya amepokea imamu nawe katika riadha salihin amenukulu katika riwaya ya bukhari haimo na muslim ana riwaya zingine mbili ya hadithi hii zile riwaya zingine mbili pia lafdhi hii haimo kwa hivyo hii lafdhi ya yarqun imeongezeka katika riwaya moja peke yake ambayo ni riwaya ya Muslim na Muslim mwenyewe katika hadithi hii ana riwaya tatu na Bukhari naye ana riwaya zake kwa katika sahihi Bukhari riwaya ya la yarqun haimo na katika Muslim la yarquna imekuja katika riwaya moja mbili haimo kwa hivyo ina maana inatilia nguvu na ishara kwamba lafzi hii ni wahm wahm au ghalat min min arrawi tumeelewana vizuri ikhwan kwa hivyo hii tuiondoe kwa hivyo haimo katika sifa za wale watu 1070 watakaoingia peponi min ghairi hisabin wala adhab haimo miongoni mwao kwamba ni mtu anayesomea watu ruqya anayesomea watu ruqya huyo ni muhsin huyo ni muhsin tumefahamiana vizuri eh wale wanazuoni ambao wanasema kwamba lafzi hii iko maana wako wanazuoni wengine wamesimama na kauli kwamba lafzi hii iko hawakwenda na hawakuchukua rai ya Sheikh ulislam Ibn taimia kuna wanazuoni wengine wamebaki na kwamba haya maneno yako na yule mpokezi ambaye amenukulu riwaya hii ni mpokezi ambaye ni thika na mpokezi akiwa thika riwaya yake hatuitupi mbali tukamwambia hii riwaya imekhalif riwaya ya thiqat kwa hivyo hii hadithi inakuwa shadh a a si hadithi shadh maana yake wako baadhi ya wanazuoni wanasema hadhihi lafdha au hadhihi ziada shadha kwa sababu imekuja imekhalif riwaya za wapokezi wengine ambao ni thiqat wengine wakasema ni munkara riwaya ambayo ni munkara kwa sababu imekhalifiana na riwaya za wengine ambao ni thiqat hizi ni aya ni matamshi na mustalahat aina zinajulikana katika elimu ya hadithi miongoni mwa wanazuoni ambao wamesimama kwamba lafzi hii iko ni al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani katika Fathul Bari anasema lafzi hii iko hatuiondoi kwa sababu imekuja kupitia kwa mpokezi ambaye ni thika ambaye akiongeza lafzi inapokelewa si si mpokezi ambaye ni dhaifu kwa hivyo tunaipokea sasa tukipokea lafzi hii kwamba iko inabidi iwe na tafsiri nyingine hatusemi kwamba ni yule mtu ambaye anasomea watu ruqya kwa hivyo watu wote wanaosomea watu ruqya hawezi kuwa miongoni mwa watu 1070 watakaoingia peponi bighairi hisabin wala adhab sasa kosa lake liko wapi wewe unawafanyia watu ihsan unaondolea watu sihri unaondolea watu mas unaondolea watu mashe roho roho zile khabitha baya za mashaitani anta muhsin na Allah subhanahu wa ta'ala anasema ma 'ala almuhsinina min sabil sasa inabidi kuwa na tafsiri nyingine na tafsiri nyingine ya law lafdhi hii itabaki kwamba la yarquna tafsiri yake itakuwa la yarquna ruqyatan shirkiyah hawafanye ruqya ya shirki tumefahamiana vizuri eh hebu rudia a a rudia haya maneno ambayo nimesema sasa hivi kwa hizi kauli mbili eh rudia kwa riwaya ya kwamba lafzi hii iko na rudia kwa riwaya kwamba lafzi hii hakuna bismillah naam amesemaje hii ni si ziada hii lafzi hakuna ahsante mhm mm ihsan ihsan na anafanya manufaa kwa watu wengine tamam ihsan hii ni msimamo wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah pamoja na wanazuoni wengine Ibn Qayyim na wengineo ihsan aya kauli ya pili na al-Asqalani Fathul Bari ihsan kwamba hii ni ihsan aliyezungumza riwaya hii aliyepokea riwaya hii ni thika na riwaya yake inakuba inakubalika kwa hivyo tafsiri itakuwaje naam kwa hivyo hawafanyi ruqya shirkia hawafanyi ruqya ya shirki ruqya wanaoifanya ni ruqya ya kisheria ile inayofaa tamam ikhwan tayib wala yastarqun na sifa nyingine ya watu ambao wana ukamilifu wa tawakkul hawaombi ruqya hawaombi kufanywa ruqya na hii ruqya sasa hapa inakusudiwa ni ruqya ile ya kisheria Limada? kwa sababu wamejitegemeza kikamilifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala bijikemeza kikamilifu na kwenda kwa raqi yule anayesomea watu huenda ikawa wanazuoni wanasema ikapelekea ule moyo ukawa na mutaalliqat ule moyo ukawa na taalluq na asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala muislamu akifika daraja hiyo inakuwa ile tawakkul yake kidogo imepungua imeshuka yoyote anayekwenda kwa raqi eh mara nyingi ile tawakul yake inakuwa imeshuka kunakuwa kuna tembe tembe au kuna eh, baadhi ya athari ya kushuka kwa tawakul ukamilifu wa tawakul katika moyo wake na moja katika sababu ni kuwa mara nyingi mtu akienda kwa raqi baadhi si wote lakini wakati mwingine au mara nyingi mtu anapokwenda kwa raqi anasomewa inafika marhala yule anayesomewa unakuwa moyo wake ameuangika juu ya yule anayemsomea ruqya sasa ni inafika wakati mwingine marhala ya makosa mpaka anaamini kwamba sasa dawa yake na poza yake inatoka kwa yule raqi wala haitoki kwa nani kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo ile tawakkul inapungua kadiri ya vile wewe utakavyoamini au kadiri ya alaka yako na yule raqi yule raqi wewe umemwekaje ikiwa umemweka yule raqi ndiye sababu ya wewe kupata shifa unafika katika daraja ya shirki ikiwa umemweka yule raqi kwamba ndiye yeye shifa raqi ndiye shifa yeye anayetoa shifa mpaka unakuta watu wanakwambia yule bwana akishakusomea wewe basi kwisha usiende kwa mtu mwingine ni yule peke yake ndio utapata wewe nini hakuna raqi mwingine haya ni maneno ya, ya, ya hatari haya ni maneno ambayo yanaweza kukupeleka katika shirki ya i'tiqad na yakakupeleka katika shirki ya alfaz na shirki zingine ambazo zinakutia katika makosa fala budda tantabih lazima uwe na tanabbu raqi alaqa yake na na yako yeye ni sababu peke yake wallahu subhanahu wa ta'ala هو الذي خلق الاسباب وهو الذي يسير هذه الاسباب hadhihi al-asbab yeye الاسباب na yeye ndiye anayejalia zile sababu zikawa ni sababu ni yeye siku akitaka Allah subhanahu wa ta'ala sababu isifanye kazi haifanyi raqi awe atakayekuwa na experience yoyote alionayo lakini Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa hajapitisha shifa yake shifa haiwezi kuwa sasa kwa sababu mlango huu ni mlango kama mnavyoona ni wa hatari ni mlango ambao unao chembe chembe fulani za kushukisha ukamilifu wa tawakkul ndio mtu anayekwenda kwa ruqya kusomewa akasema hebu nisomee ruqya tawakkul yake itakuwa imeshuka kiasi fulani ndio hapo anaambiwa kwamba hawezi kuwa miongoni mwa 1070 kwa ajili ya tawakkul na yule ambaye anafanya tatwayo anaamini itikadi itikadi fulani pia na yeye tawakkul yake itakuwa imeshuka ndio maana hawezi kuwa miongoni mwa wale waliojitegemeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala kikami kamilifu ametoka huko kuna riwaya nyingine ambayo inaongeza mtu mwingine au sifa nyingine ya hawa 70000 na riwaya hii inasema wala yaktawun wala yaktawun na watu hawa kadhalika miongoni mwa watu 1070 ni watu ambao hawafanyi dawa ya kujichoma inaitwa kwa lugha ya Kiingereza cautery dawa ya kujichoma yani kunachukuliwa chuma inawekwa kwenye moto halafu ana mtu anachomwa anachomwa sasa ile choo kuchoma baadhi ya mishipa na baadhi ya sehemu ambayo ameumia au sehemu ambapo anasikia maumivu akichomwa choma anapoa sasa ile choma choma ni sababu ya mtu anakuwa kadhalika si miongoni mwa wale watu 1070 kwa ajili ya kwamba tawakkul tawakkul daraja yake inashuka sasa ili muislamu awe na ukamilifu wa tawakkul la tatlub arruqya min ahad usimombe mtu akusomee ruqya ikiwa unahitaji ruqya somea wewe mwenyewe ruqya irqi nafsak wewe mwenyewe jisomee ruqya لان الرقيه دعاء ruqya ni dua na adhkar jisomee ukienda kwa mtu an mtu mwambie nisomee ruqya nataka ruqya wewe ushajivua katika wale watu 1070 na ukitumia ile alkai kai ya dawa ya kujichoma choma unajichoma unachoma unachoma si kwamba ni haram ni makosa la hii ni manzila ukitaka kufikia manzila hii basi inabidi uachane na haya mambo wala mtume alayhi wasallam hajakwambia kwamba ruqya ni makosa usisome ruqya la jaiza ruqya jaiza na kai kadhalika ni ni jaiza ingawa katika kauli ya jam'un min ahli alilm anna alkay makruha anna alkay makruh ile kujichoma choma ile ni makruh walaalla hadha huwa asah aqwali alulama kauli ambayo ni sahihi zaidi kwa wanazuoni ni kwamba ile dawa ya kujichoma ni makruh wala bi muharram haya kwa hivyo tumewamaliza hawa kwa nini tume alayhi salam anasema kwa sababu hawa watu ala rabbihim yatawakkalu kwa hivyo hii ni faida ya kwanza tumeipata katika hadithi hii na faida ya pili ayu alikhwa tunaipata katika hadithi hii kumalizia malizia ili katika darasa inayokuja inshallah tuanze hadithi nyingine ni hadithi hii kadhalika inabainisha ya ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam na fadhila yenyewe inatokamana na ule ukubwa na wingi wa ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ambao umejaza ufuq upande huu na imejaza ufuk upande huu watu ni wengi na fadhila nyingine inayojitokeza hapa ni watu 1070 ambao wataingia peponi bila ya hisab bila ya adhab fadhila hii haikutajwa katika hadithi kwamba inapatikana katika umma mwingine wowote haikuja katika ummati Musa wala ummati Isa alayhim alayhi masalam ولا امه نوح ولا غيره من الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم حقنا واذا هذه فضيله اختصت بها امه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فضله هي منزله كبرى يا امه محمد نتهنا روايه nyingine imekuja katuambia mambo mengine mazuri tume صلى الله عليه وسلم anasema fastazattu rabbi mtume anasema nilipoambiwa maneno haya nikamwomba Allah subhanahu wa ta'ala aniongezee angalia mtume anavyotupenda namna gani angalia mahabbatu nabii sallallahu alaihi wasallam ali ummati alipoambiwa maneno haya anasema fastazattu rabbi nikamwomba Allah aniongeze nikamwambia ya rabbi niongezee 1070 haitoshi wanaingia peponi bila adhab wala wala hisab zidni ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia ma'a kulli alfin alfan haya nishakuongezea kila 1000 katika 1070 na wao pia watakuwa na 1070 wengine kila 1000 katika 1070 nimekuongezea 1070 nyingine ya kila 1000 kwa hivyo hao wote sasa wanaingia peponi bighairi adhab bighairi hisab wala wala adhab iko riwaya nyingine inasema ma'a kulli ahadin alfan kila mmoja katika watu 1070 atakuwa na watu 1070 wengine lakini hadhi riwaya dhaifa hii riwaya ni dhaifa riwaya ambayo ni sahih ni maa kulli alfin alf kila 1000 watakuwa na watu 1070 sabini watakaoingia peponi bila adhab wala hisab ya mwisho kabisa katika fawaid ya hii hadith kumalizia ya ikhwan nataka nyinyi sasa muiseme sio mimi mimi nitawaonesha pale pahali pa kutoa ile faida na nyinyi mtanipa hii faida faida yenyewe iko katika tamko hili la mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema faraaitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-ruhayt wan-nabiyya wa ma'ahu ar-rajul ar-rajulan wan-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad nipe faida eh kuona kuzana kwa wingi haya ndugu yangu anasema hapa ndugu yetu anasema faida iliyoko hapa ni kuzana kwa wingi umeitoa vipi faida hii kuzana kwa wingi ah ya asante hii faida iko mbele faida hii iko ile fa fa idha sawadun adhim faqila li unzur ila al-ufuq al-akhar fa idha sawadun adhim kwa hivyo wale watu wengi wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam faida iliyoko hapa ni watu kuzana kwa wingi ndio ile hadithi ya mtume inasema tanakahu la hii ni hadithi dhaif tanakahu takthuru ni hadith dhaifu manake mwanzo wake ni somo tasihu watanakahu takthuru bali hata sio dhaifu hii hadithi ni mawdhu' maudhu manake ni makdhub ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam ni hadithi ya urongo tanakahu takthuru na somo tasihu zimekuja pamoja hii ni dhaifu hadithi ambayo ni sahih ni tazawaju alwalud alwadud fa inni kathirun bikum alumam yawm alqiyamah هذا هو الحديث الذي سنده صح عن النبي صلى الله عليه وسلم na hiyo hapo ndio hiyo hiyo ndio kuzana kwa wingi sasa eh tazawaju alwalud eh alwalud wewe una watoto wangapi ushaoa bado bado basi sasa fanya bidii na inshallah ukioa walete kwa wingi kabisa eh walete kwa wingi wachana na mambo ya sijui family planning sijui mambo ya family nini wewe lete nahnu narzuquhum wa iyyakum na bora tu ujue kuwapanga na uwe na zile senti inshallah yani za kutosha na aiwa sheikh nani alikuwa naam kabla tujaenda kule nyuma aiwa fadhali الصبر في الدعوه ولو لم ولو لو يتبعك رجل احسنت ni kuwa na subra katika da'wa hata kama huna mfuasi yoyote aliyekufuata ahsant barakallahu fik hii ndio faida ikhwan faida mwisho tumalizia ndio hii kwamba da'ia hii faida inakwenda mahsus kwa nani duat ايها الدعات ايها الدعات ايني مداعيه ايني مداعيه ايني والمو ايني مشايخ ها تشكويني هيلي صومو مهمو ketika اي حديث يا متومه صلى الله عليه وسلم اعلموا رحمكم الله جويني الله او رحمه ايني دعات انه يوم القيامه لكم بسيكو يا قيامه سياتي نبي وليس معه احد jua ya kwamba kutakuja mtume ambaye alipewa utume akaambiwa afanye kazi akaambiwa waite watu lakini atakuwa hana mfuasi hata mmoja kwa hivyo wewe unapofanya kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala usije ukaanza kunungunika na kupiga kelele na kusema hivi na kusema hivi mbona eh, hakuna watu mbona hivi la la budda an tasbir innaka la tahdi man ahbab walakin Allah yahdi man yasha na kazi ya mtume ma ala ar-rasul illa al-balagh kwa hivyo kazi ya da'wa كازي داعيه ما على الداعي الا البلاغ ما على الداعي الا التعليم كازي داعي ني تعليم وي ta'lim وي فونديشا اتبعوك watu wamekufuata wamekusikiza fabiha wa ni'mat ni'ma ya Allah subhanahu wa ta'ala hadi hidayah min Allah azza wa jalla hawakukufuata wewe endelea tu kufanya fadhila yako na manzila yako aijua Allah subhanahu wa ta'ala thawabu yako iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala usiseme hawa watu watu aina gani hawa eh mpaka e, unawapapaka majina mengine ambayo si mazuri mijitu eh mijitu unawaeleza unawaeleza hakuna anayesikia ma yambaghi ma yambaghi la budda an tasbir asbir asbir najua hadithi hii kila ukisoma ikupe message ya kwamba siku ya kiyama kuna mtume atakuja na mtu mmoja peke yake moja anakwenda naye wahid basi na mwingine ana wawili anakwenda naye na mbaya kabisa ni yule nabii laysa ma'ahu ish laysa ma'ahu kwa hivyo wewe hata ukaambiwa ukakaa msikitini siku moja unafundisha watu eh ankaa mtu mmoja tu pale ama watu wawili na mmoja katika wale waliokaa mmoja ni muadhin na mwingine ambaye amekaa pale kawaida baada ya maghrib huwa atoki msikitini kwa pale pale wala usione vibaya wewe endelea وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته